kuitahirisha kuisafisha nafsi mwanzo maana kuna mambo lazima uyawache uwe mbali nayo bitathhiriha anir radhaili wal maasi wadhunub kaisafisha nafsi yako kutokamana na uchafu mambo duni maasi madhambi ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات kisha ndiyo upambe uipambe ile nafsi kwa kutekeleza mambo ya taa na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mwanzo ujiweke mbali na maasi uisafishe nafsi yako kisha ndio ipambe mfano wa karibu ili nieleweke kwa mfano mtu katika mwili wake ana tope toka kuchezea tope nje kisha akataka kwenda harusini kuna nikah msikitini afaa je atavaa kanzu yake juu ya lile tope na kilemba chake mwenyewe aenda kuhudhuria nikah ama mwanzo ataoga mwanzo atakwenda kuoga ausafishe mwili wake sio kisha ndio avae nguo nzuri basi ndio huu mfano mtu akiwa ana maasi na madhambi mwanzo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajisafishe kutokana na huu uchafu kisha ajipambe na amali njema kwa kufanya mambo ya taa yanayomkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam chukua katika mali zao zaka sadaka hapa imekuja kwa maana nini zaka kwa nini watoe zaka tutahiruhum uwatahirishe kisha ndiyo watuzakihim biha na uwatakase kwazo hizo zaka wasalli alaihim na uwaombee uwaombee rehma kwa Allah subhanahu wa ta'ala فقوله تعالى تطهرهم فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب تطهرهم وطهريشي hapa kuna ishara ya hii maqam ya takhliya mtu kujisafisha kutokamana na machafu kujisafisha kutokamana na madhambi وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات هذا كنا إشارة يا مقام يا كجيبامبا التحلية كجيبامبا نمبو مزوري يا فضل نمبو ميما وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية mwanzo mtu ajisafisha kisha ndio ajipamba hajipambi kabla hajajisafisha kwa hivyo hapa Allah kusema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kisha ndio watuzakihim biha mwanzo kujitahirisha kisha ndio kujipamba فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب hamna budi lazima kwa mwenye kutaka kuitakasa nafsi yake mwanzo akomeke na kuacha madhambi na maasi ambayo yamchafulia moyo wake watahjubu au watahjibu anhu nura alhidayati waliman haya maasi humchafulia yeye moyo wake na kumziba kutokamana na nuru ya hidaya na nuru ya imani قال ابن تيمية رحمه الله فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر تزكية kule kutakasika pamoja na kuwa asili yake ni kukua kuwa na baraka na kuzidi ile khairi lakini hupatikana mwanzo kwa kuondoa shari فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا kwa ukawa kule mtu kujitakasa imekusanya vitu viwili kujisafisha kutokana na madhambi kisha ndiyo kujipamba na mambo ya kheri vyote viwili hivi vyatembea pamoja وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند قوله الله تعالى أو عند قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء أي بالإيمان والعمل الصالح الله متكاس يلي أن يمتاك وإيمان نما تندو ميما بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة بمعنى كوachana na tabia duni mbovu والتحلي بالصفات الجميلة na kujipamba na sifa nzuri kwa njia hii basi mja biidhnillahi taala atakuwa anapolifanya hili amefuata njia sawa sawa katika kujitakasa nafsi yake kinachofuata القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة كفونغا ميلانغو ننجية zinazomtoa mtu kutokamana na kujitakasa na kumweka mbali kwa mambo ya kheri mazuri na kumtumbukiza katika mambo machafu فيحتاج hajatan massa ila إلى almanafidh allati التي nafsaha nafsahu wa tudassiha kwa hivyo aitajia mja tena sana kufunga milango ambayo itamchafua nafsi yake na kuididimiza nafsi yake katika uovu bimaana kila sababu katika sababu itakayokupelekea wewe katika maasi uifunge ile sababu wewe wajua kuwa chanzo kinachonifanya mimi nifanye uovu fulani ni marafiki wabaya tena wamjua ni yule na yule na yule usawa nifanye nini kata urafiki huo jiweke mbali na wao kwa nini kwa sababu hawa nikiwaweka karibu ni sababu ya mimi kuangukia katika lile jambo ambalo mimi naliogopa kulifanya na wengi katika watu kwa kutofunga hii milango inaowapeleka katika maasi na ikawafungia wao milango ya khiri wakawa wameiwacha wazi ile milango ndio ikawa ni sababu ya wao kuvama katika yale waliokuwa nayo na kutotoka katika yale maasi waliokuwa nayo zile asbabu lazima mwanadamu awe mwerevu kila sababu ambayo aona hii ni sababu ya kuniangamiza awe tafanya nini atajiepusha nayo وقد ضرب لنا في السنة مثل يبين خطورة ولوج العبد فيما يضيع عليه دينه na tumepigiwa mfano katika sunna mfano unaotubainishia hatari ya mja kuzama katika yale mambo yatakayompotezea dini yake yatakatuelewe kuwa dini yako mja ni rasilimali yako ikipotea umekula hasara fi dunia wal akhirah njia yoyote inayokupelekea wewe katika kuangukia kwenye makosa ifunge milango yake usiwache wazi funga kabisa jana niliteleza kwa sababu ya kitu fulani kwa hivyo mimi nafunga ule mlango sije ukazama ndani yake chukulia huu mfano uliopigiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam fafi ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الله amepiga mfano wa njia iliyonyoka وعلى جنبتي الصراط سوران ubavuni mwa ile njia iliyonyoka kuna ukuta huku na kuna ukuta upande wa pili kuna kuta mbili katikati kuna njia kisha fihima abwabun mufattaha katika zile kuta kuna milango iliyofunguliwa bimaana kama kuna vyumba kwa hivyo ukipita wapita milango imepangika upande wa kulia na kushoto wa ala الابواب suturun murkhatun na katika ile milango sio ni milango ya mbao au ya chuma kuna pazia tu zimewekwa pale za ninginia kwa hivyo wapita kuna pazia bimaana ukienua ile pazia moja kwa moja waona kilichoko ndani ya kile chumba pale au ule, kile kilichoko ndani ya ule mlango wa ala babi sirati da'in na katika mlango wa ile njia kabla hujaingia kuna mlinganizi yaqulu ayuha nnas udkhulu as-sirata jami'an wala tataarraju huyu yuko pale mlangoni awaambia watu enyi watu ingieni katika hii njia muifate moja kwa moja usiingie katika hizi pazia ingia fuata njia yako usitafute kitu kingine fuata hii njia iliyonyoka wada'in yad'u min fawqi sirat na kuna mwingine mlinganizi alingania kwa juu ya ile njia kila unapopita fa idha arada yaftahu shay'an min tilka al-abwab yule mtu akipita kitakufungua kufungua chochote katika ile milango ambayo imekuwa pazia peke yake qala yule wajua mkumbusha amwambia waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu ole wako wewe umeambiwa ufuate njia nyoka usifungue huo mlango ukifungua utaingia kuna kitu utaona hapo kitakuvutia utaingia ndani kisha utakosa khairi yote ile kule mwisho hii njia nyoka wasiratul islam kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akafasiri kila alichokitaja katika huu mfano akasema wasiratu alislam ile njia ndiyo uislamu njia iliyonyooka ni uislamu kwa ile njia ambayo watakana uifuate ni ufuate nini uislamu wasurani hududullah na zile kuta mbili ndiyo mipaka ya nani ya Allah aliyeiweka والابواب المفتحه محارم الله na ile milango iliyowachwa wazi ni yale madhambi aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika ad-dā'i 'alā ra'si as-sirāṭ na yule mlinganizi anayewalingania mwanzo wa ile njia kitabu Allah azza wa jalla ni Qur'an yawalingania watu katika kufuata Uislamu na khair wadai min fawqi as-sirat na kuna yule mlinganizi aliyoko juu ya ile njia akulingania wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin hiki ni kile anachohisi mwanadamu akiwa ni Muislamu pale anapotaka kufanya kosa nafsi yake afanya nini yamsuta usione hii ni kwa uwerevu wako ni Allah akukumbusha pale utakapotaka kufanya lile jambo la makosa nafsi yako kwambia wewe wewe hili jambo si makosa lakini kaa mbali nalo hiyo ndio wa'idhullah ni kama mtu amewekwa na Allah kukupa wewe mawaidha ndani ya nafsi yako ya kukumbusha kuhusu lile jambo kiufupi yote haya ile milango ile ndio milango ya yale aliyoharamisha Allah usiingie usitafute ukifungua tu ndio ile sababu umeifungulia mlango ya wewe kuzama قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط na yule yote aliye katika hii dunia akatoka katika njia ya sawa njia iliyonyooka akatoka katika ile njia ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرة akafungua ile milango ya haram ambayo ilikuwa katika zile pazia zilizowekwa pale pande ya sirat pande ile njia kulia na kushoto ودخل إليها akaingia ndani yake sawaun kanat almaharim min alshahawati au min alshubuhat iwe yale yaliyoharamishwa ni katika mambo ya shahawat au ya shubuhat hoja tata za bid'a na mengineo akhadhathu alkalalib allati ala dhalika as-sirat yamnatan wa yasratan kuna ndoano zilizoko upande wa kulia na kushoto zitamvuta bimaana kama ni maasiya yatamvuta katika kuzama kwenye maasiya kama ni shubuhat zile shubha zitamvuta katika kuingia kuvama katika zile shubuhat bihasabi ma fataha fi dunya min abwabil maharimi wa dakhala ilaiha kwa kadri ya vile alivyofungua katika hii dunia milango ya mambo ya haramu na kuingia ndani yake kila akivama zaidi azidi kukamatwa zaidi kule kutoka ni ngumu sana kwa hivyo kabla hujafika wewe kuingia katika mlango hile mwanzo ufanye nini funga ule mlango خلاص untahaina tosha ba ulikuwa wavaa ovyo ovyo nguo zako za ajabu ajabu kuna watu labda kabla ya kuwa na istiqama alikuwa na vile vijinzi vile vya kutoboka toboka vile kama vimeliwa na panya vile tupa bwana ukiweka nyumbani shetani atakwambia nenda kavae wamwona maalim antoka fidodido atembee mguu ingeti kama spageti lakini ndo maalimu huyo yuingia mtaani ah mbona mva hivi shetani amemghuri kwa sababu ameiwacha ndani ya nyumba ile nguo ataivaa tu wamuona yote ah ndo huyu fulani eh mara wamuona amevaa suruali fupi amepiga mkata mkono atembea mtaani aona yeye pia abakishwa nyuma kwa hivyo ingia mtaani na yeye aonekane pia anaendelea maalim kumbe iwajishusha hadhi yake kwa hiyo kabla ya kufikia huko tolea mbali yale madude madude yote ambayo yale yatakufikisha huko yatoe katika nyumba yako usitumie خلاص hata akili yako kukumbuka sema ah mambo ya zamani yale yani mimi nitoke hapa ndikanunue suruali ya kuliwa na panya dukani akili yangu nzima ona hutoingia tena ikiwa ulikuwa mpigaji mziki magita ni vunjilia mbali hayo khalas kama ni piano vunjilia mbali tosha umetubia kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala tolea mbali hutorudia lakini ukaiwacha mfano ile piano pale utateleza tu siku moja ah kidogo hebu kidogo mara arudi mara mwana maalima nkambele kwa hivi hata angalie kwa vizuri wale kama vile makhurafi wanaofanya tena makhurafi wao mambo ya vinanda kwao kawaida tu mambo ya kawaida tu <laughs> meona mmoja karibuni apiga sijui aitwa nini ile kuweka kwenye shingo ile ile kama msumeno ile harmoni sijui kitu gani ah sijui aitwa nini almuhimu hiyo hiyo noisikie na mwingine anshika firimbi wallahi kwenye maulidi jamaa apiga lile gita la kuweka shingoni hivi na watu wakubali Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hamna haya nyima khurafi basi kuna mambo mengine lakini hii sasa ikiwa ushaijua haki umesikia maneno kama hayo ukasema ah mimi lile gita silishiki tena vunja taib na ile mishipi mishipi yake nitaifanya nini ile fungia mbuzi vunja usitumie tena kile kifaa ama ukisema nakiwacha basi situmii tena lakini nakiwacha shetani aweza kukughuri ukarudi kule mlango wote unaokupeleka kwa maasiya ufunge fayambaghi ala alabdi an yakuna aqilan kaysan mja atakikana awe na akili awe mwerevu fayasal Allah azza wa jalla sabra wan najah amuombe Allah ampe subra katika lile jambo liloliwacha amsubirishe na kadhalika amuokoe wa an yaqta' kull at-turuq al-mu'addiyah li nafsihi wa halakiha na amuombe Allah akate kila njia inayompelekea yeye katika kuipoteza nafsi yake na kuiangamiza fadinul abdi ra'su malihi dini ya mja ndio rasilimali yake وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة na katika kuipoteza dini yake amekula hasara ya dunia na akhira mtu achunge sana dini yako dini yako dini yako chunga sana wallahu almusta'an subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum